Sveiki, labrīt visiem! Šeit divi Edgari, kuris... Jā, Edgars Pakāns un Edgars... Dubins. Jā, šodien mēs te skrējām, bijām korķī, <laughs> bijām dzīvē korķī un, un dzīves eh, sastrāgumu korķī, jā, bet paspējām, paspējām pie jums būt. Jā, šodien atkal parunāsim pāri, mēģināsim tā koncentrēt īsi, bet mums tie stāsti ir gari, cik saprotu abiem diviem. Uh, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvēs, tiešām uzaicināja Edgaru, jo kaut kur īstenībā redzēts, laikam arī dzirdēts, un, un, un jā, gribās dzirdēt viņa stāstu, ko Dievs ir darījis pie viņa, ka, cik Dievs ir labs un liels un ko viņš var mainīt mūsu dzīvēs, un tu varbūt vienkārši arī uzreiz ķeramies, kā saka, vērsim pie ragiem, un, un, un man patīk, jā, kad cilvēks stāst no sākuma, kur viņš bija, tā kā, ka, pirms Dieva, kur tu biji, kas, kas tu esi, varbūt, jā, ka, kas, nu jā, Ar ko viss sākās tavs stāsts? Jā, sveiciens vēlreiz visiem, kur es biju. Biju pasaulē, kur jau laikam lielākā daļa. Sākam mēs, biju ļoti pasaulīgs cilvēks. Paspēju savā pasaulīgajā dzīvē sastrādāt visādas pasaulīgas uh, lietas, uh, tā skaitā sliktas, melnas, un uh, nu, kā jau, kā jau, kā jau, um, kā jau pasaulē tā teikt. Bet jā, mm, ja man jāsāk ir, um, mm, kā, kur, kur, bija, kur bija tas mirklis, kad vispār pirmo reizi Dievs um, pieskārās pie manis un ienāca, tas vēl bija vispār, pirms es vispār apzinājos, ka tas ir Dievs, man bija kaut kādi 11, 12 gadi, mm, pilnīgi no zila gaisa, vasaras rītā pamostoties, es sajūtu tādu neaprakstāmu sajūtu, ko es līdz šim nekad nebiju piedzīvojis. Man nav īstenībā tādu vārdu, kā raksturot to sajūtu, bet es vismaz aptuveni tā varu apgrāstīt, ja tā drīz teikt. Tā bija absolūti tāda mierpilna svētlaimes sajūta, mm, mīlestība pārākā pakāpē, kas līdz šim nekad nebija piedzīvota. Um, un es nevarēju izskaidrot, kas tas ir. Uh, tas, tas bija vienkārši pārdabiska. Tā bija fiziskā sajūta, ko es izjūtu tajā rītā. Bet tas bija kā, kāda vienkārši no zila gaisa? No vai zila tu... gaisa. No rīta pamostos un, uh, un, un tu jūti tā, <laughs> kad nav nekādu rūpju dzīvē, nav nekādu problēmu dzīvē un nevarētu šis, nu kādas problēmas ir 11 uh, gadīgam uh, bērnam, bet, zināmā mērā, katrā vecumā ir savas tās lietas. Un, un bet tas... tev, tev bija ticīgi, tā kā gan vai vecāki, vai kādi radinieki kaut ko? pilnīgi no, tā drīkst teikt, pasaulīgas ģimenes. Man ģimene atskaitot man Olmīti, kas, kas ticēja Dievam, bet, bet arī nu, viņa bija tā, kas man vienreiz vai divreiz mūžā bija aizvedus uz baznīcu, bet, bet nē, man nav, man nav kristīgā background, ja tā drīkst teikt, nu, no ģimenes puses. Un, Jā, bet uh, tas notikums tas bija tik spēcīgs, uh, kas principā mm, iedeva tādu impulsu turpmākajam manam dzīves uh, gājumam, daudz, daudz gadu garumā, meklēt un saprast, uh, kas tas bija, cik ļoti netipiski tas bija. Un, zin, kā, ejot cauri mm, dzīves visādiem izaicinājumiem, vecumiem, tu iepazīsti visādas lietas. Un, nu, kā jau pasaulī kaut kādi mierinājumi, apmierinājumi, vienalga vai vai tās ir um, baudas kaut kādas vai, vai kaut kādas lietas. Un, un, un nekas no tā visu, ko, kam es gāju cauri un, un mēģināju iztestēt, jau izbaudīt tā teikt dzīvē, tas vispār ne tuvu nelīdzinājās uh, tai uh, sajūtai, ko es uh, izjūtu tajā rītā. Un daudz gadu garumā meklēju iekšēji, kas tas bija, kas tas bija, kas tas bija. Nu, lūk, un, uh, tā tas iekšēji man sēdēja un uh, Jā, un uh, bija man salīdzot diezgan agri tādi dzīves meklējumi un jautājumi lielie par dzīvi, uh, kāds ir mans mērķis dzīvē, jo es jau um, caur, caur zinātni man interesēju un uh, pētot uh, apkārtējo vidu un pasaules diezgan tā ātri izsacināju, ka hei, nu visu no kokiem es uh, neesmu nokāpis, un <laughs> tai pasakai es... No jūras neesi izkāpis? Jā, īsti tai pasakai tā nav priekš manis tā pasaka, un, eh, un es uh, redzēju visā, kas ir apkārt dzīvē pasaulē kaut kādu jēgu, kāpēc tā lieta ir radīta, vienalga, vai tas ir akmens. Uh, katram ir kaut kāda funkcija, un loģiski, ka arī man kā cilvēkam ir jābūt kaut kādai funkcijai, mērķim, uh, kāpēc es esmu šeit dzīvē, un, un tad es meklēju šīs te, šīs te um, tā teikt, atbildes uz tiem jautājumiem. Cik tu ilgi meklēji? Vai, nu es teikšu kaut pats gadi, jo no, mm, es uzreiz sāku no tik, tik agras šīs te bērnības, tas ir zīmīgi, jo sapratni par to, kas tas bija, un atbildes saņēmu pēc 11 uh, gadu, tā teikt, ilgas maldīšanās, meklēšanas. Un, uh, tā tev bija 20 plus? Jā, bija. Uh, jā. Nu, lūk, un um, Uh, biju ambiciozs cilvēks, tā teikt, jaunietis ne, savā, savā, savā laikā. Un, uh, no kuras puses tu nāc? No Liepājas. Liepājas gals, jā. Pasaules centrs, kā mūsu galā saka. <laughs> nu, lūk, un, uh, nu jā, un uh, bija jau kaut kā, jā, liels ambīcijas pat dzīvi. Un, un, un tur, kur ir ambīcijas uh, pašam, uh, tur ir arī kaut kā kopsolī šķiet nāk arī lepnums, tas iet roku rok, rokā un, un bija arī diezgan liels lepnums man pret cilvēkiem un vispār pret tādu dzīves attieksmi. Un, un tas, protams, ved, veda tādā nu, nelabā gultnē dažādās lietās. Nu, lūk, un lecot uz priekšu, pusauģu gados bija ambiciozi sapņi man par, par, par to, ka es gribu kļūt pilots. Un, un uh, savā ziņā arī virzījos tajā virzienā, mācījos ar planieriem, uh, lidot uh, vietējā aeroklubā un, un bija nolēmis saistīt savu sapņu un vispār ar aviāciju, savu, savu dzīvi ar aviāciju, un ka es tagad kļūšu par iznīcinātāju pilotu, vai ne, un, un tās bija mans tas dzīves mērķis lielais un sapnis, un, Un, un tā arī sanāca, ka man principā mm, caur, caur bruņotiem spēkiem bija tāda iespēja. Um, es varētu uh, doties mācīties uz uh, štatiem, gaisa uh, gais spēku skolā, akadēmijā tādā vienā. Un, um, un es gāju tā, tā teikt, uz to, tas bija arī vairāku gadu tāds gatavošanās process un ceļojums. Bet, um, nu, zin kā ir, no vienas puses tu dzīvo to pasaulīgo dzīvi un, un bieži vien tas nesadara kopā ar tevis tādiem izvirzītiem augstiem mērķiem. Un, un tas, kas man negāja kopā, uh, ka es mm, jau no pamatskolas laika, laika mm, ar alkoholu uh, sapazinos uh, un man garšoja, tā teikt, tajā vecumā. Un, protams, šodien es to saprotu, tas uh, alkohols bija savā veidā, kā um, visiem mēs gribam justies kaut kā piedrīgi pieņemti savā tajā lokā. Bariņā. Un, bariņā tieši tā, un, un, un to es tā pamanīju, jā, kad caur alkoholu uh, es jūtos pieņemts tai savā <laughs> kaut kādā vienaudžu uh, vidē. Un, un, un plus, atskatoties arī uz manu ģimenes tādu kontekstu, es redzēju, ka tas šodien es to varu uh, viennozīmīgi teikt, ka tas alkohols bija lāsts tāds savā ziņā pa tēvu, pa vīriešu līnijām. Un arī vectēvs ar ar, ar šo lietu tā pastiprināt sirdi un arī teica, diemžēl, un, un es to pamanīju arī pie sevis, kad arī manī ir tāda pastiprināta vēlmes to alkoholu. Tas nav visiem latviešiem tāds lāsts. <laughs> Zini, uh, pa vīriešu līniju, man liekas, ka tas, es teikšu tā, ka tas ir apzināti, uh, šodien es kā ticīgs cilvēks varu teikt, ka tas tāds apzināts, mm, vēlna instruments, kā nogāzt vīrieti no, no, no tās vietas, kur, ir, kur Dievs ir paredzējis, kur vīrietim ir jābūt. Un, un diemžēl mums, jā, nu, tas ir izteiktajā Latvijā. Mm, nu, Droši vien ne tikai, tā, ne tikai Latvijā, ne? Jā, vēlns to tā, diemžēl, izmanto. Un, un, un, nu, lūk, un... Uh, Jā, un tā bija tāda paralēlā dzīve, kas, protams, negāja kopā ar tiem maniem kaut kādiem augstiem izvirzītiem mērķiem. Un, nu, vienmēr sakot, hm, man paralēli bija arī, zin kā, pirmā, pirmā lielā mīlestība, un, un es tāds pēc dabas vienmēr esmu bijis monogāms, ja tā var teikt. Nekad, nu, tā, kas varbūt pretstatā mūsdien, mūsdienās, kas ir moderni, ja, tur pa labi, pa kreisi vai kā, bet man tas tā nebija, un, bija mana lielā mīla, ne, kur es, es um, uh, sirds tur taisījos precēties un tā, tas tā paralēli. Ne. Un tā teikt, viss, viss tās lietas uh, gāja tālāk un, um, un uz brīdim, kad uh, bija viena liktenīga vasara, um, es biju izvēles priekšā, caur tiem bruņotiem spēkiem bija dokumentu iesniegšanas laiks, tur uz, tiem, uz to Amerikas skolu un kas un kā, un, Nu, tā sanāca, ka uh, bija nokavēta kaut kāda dokumentu iesniegšanas termiņa, kaut kāda birokrātiskas lietas. Un, un, un tajā gadā man tikt uz, to, uz tiem štatiem nesanā, nebija iespējas vairāk. Tomēr man uh, to spēku vadība piedāvāja kā, izvēlēties, hei, varbūt uh, mēs te varam piedāvāt uh, doties uz Poliju mācīties par helikopteru kā, pilotu. Un te, te sākās tas interesantais par to dzīves maksimālismu un lepnumu pakāpi. Mm, es biju tik lepns. Uh, un tik augstprātīgs un Tad iedomīgs. tu lidos visaugstāk. Tieši tā, es, es, dod... es savā galviņā nolēmu tā, hei, nē, es negribu kaut kādiem helikopteriem. Man likās, ka uh, lidot ar helikopteru, tas tā, nu, tā kā ar autobusu braukt ar traktoru, nu, man liekas ātri, es gribu iznīcināt. Un uh, augstu, jā. Un augstu, un ātri, un maksimāli. Un, un tas bija tā brīža mans tāds dzīves mindsets, kad es nesamierināšos ne ar ko mazāku, kā ar tiem izvirzītiem mērķiem, kā te, ko es sev esmu izvirzījis. Man nevajag neko mazāk. Un es pateicu, nē, paldies, es pats atradīšu, kā nokļūt līdz tam savam mērķim. Lai gan šodien uh, es atskatos, tā bija viena no manām dzīves lielākajām kļūdām. Uh, un šodien es varu teikt noteikti, ka pat ja es toreiz nebiju Dieva, bet tā bija tomēr uh, iespēja no Dieva, kur es vienkārši palaidu palaidu vējā. Un tas bija tas zīmīgs pagrieziens manā dzīvē, kad kaut kā pēkšņi viss manā dzīvītē sāka brukt un jukt. Pēc, pēc īsa brīža mm, tā draudzene, kur, kur man bija attiecības, aizgāja pamet mani. Un tas salauza manu sirdi, tā pavisam. Tas pavisam salauza manu sirdi pēkšņi tāpat laikā es sapratu, ka hei, es jau nemaz nezinu, kā tad list, nokļūt līdz tam savam tagad mērķim, <laughs> man eh, augstajam, jā, savādāk es nezinu, kā, kā, kur tad, kur man tagad tad ietīs, ko darīt. Un pēkšņi man dzīves pamats saļodzējās un, un viss mans tas um, kāršu namiņš sāka brūkt. Un, uh, un tās uh, sāpes par to salauzto sirdi bija... Um, tik neizturami liels, kad uh, alkohols bija vienīgais mans uh, glābiņš, glābiņš uh, lai nejustu tās fiziskās sāpes. Un, uh, es, es zinu, ka pat zinātnieki ir pētījuši un pierādījuši, ka uh, termins salauzta sirds ir arī uh, nu, ka viņš zinātniski pamatots, ka nu, tiešām kaut kas tur bioloģiskā līmenī uh, sirsniņai, nu, tas tiešām nu, nav, vai ne, un zin kā, uh, Eh, mēdz teikt, veči tur neraud vai kā, un tās viss ir muļķības. Un, eh, nu, Protams. Nu, kurš to mazāk veiksmīgāk vai netik veiksmīgi slēp, tas cits jautājums. Bet, es saku, eh, sievai es uz iekšu raudu. <laughs> jā. Un, ehm, jā, tas bija alkohols, kas, kas ļāva remdēt šīs te, nu, sāpes asiņojušo to sirdi. No dienas uz dienas cēlās, es saprotu, ka tik ļoti sāp, kad man vajadzīgs alkohols. Un, uh, Un, um, tā brīdī es jau paspēju arī augstskolā iestāties. Un, um, bet es, jā, viss tas bruka, un es sapratu, ka nebūs nekāda arī augstskola, ka man vispār nu, nav jēga vairāk. Es vispār dzīves jēga tev ir pazudusi. Uh, Bezmērķi, tāda bezjēdzīga dzīve pēkšņi palikusi. Un, uh, Un tas laiks iet, un tu saproti, ka tu slīkst ar vien dziļāk, ar vien smagāk, uh, nekurienē, tādā bezizējā akacī, kas tev sūc iekšā. Um, Un kā parasti tādos, laiku, tādos nu, gadījumos notiek, kad uh, uzrādās ķepiņās uh, pareizie draugi, ar kuriem tu sāc darīt uh, visādas muļķības. Mm, nu, kā piemērs zagām no veikala alkohola. Ne tā, ka naudas nebūtu, lai gan nu, tādos apjomos, kā mēs tur patērējam alkoholu, bija arī, ka nauda bija beigusies. Jā, bet, nu, tas tās par to, ka es, es tā nebiju nedz audzināts dzīvē, eh, nedz tās bija kaut kādas tās vērtības, kas manī bija liktas. Eh, Presetā tam, kā es sāku uzvesties. Pilnīgi despotiski, pilnīgi vienaldzīgi pret visu, pret kādām kaut kādām nezinu, likuma normām. Vai, nu, pilnīgi vienalga. Bija. O, kur bija, kur bija tajā brīdī, piemēram, vecāki? Uh, es dzīvoju šeit, tas? Rīgā, vecāka liepā, jā, un, un, protams, uh, protams, māma sauc atpakaļ. Viņa redzēja un zināja, ka nu, šādi ir nu, noticis. Teikt, bet akal, tas bija lepnums, kas man neļāva atgriezties mājās. Vairāk tādā nu, kontekstā attiecībā pret, pret savu tēti, kurus es pats kā negribēju, nevarēju atzīt, kad nu, tā dēļ viņš izgājis pastāvīgā dzīvē. Tagad, Atnāks mājā, ja <laughs> tauts, piedodiet, aplausies, atskries mājītēs. Jā, un, un tas bija lepnums, kas man pret, nu, pret pret tēti, es, es nevarēju atzīt, ka, es, es, ka man nesanāca vai ka es esmu kļūdījies. Un es spītīgi paliku pie sava, nē, nē, es tikšu galā. Ja? Bet, nu, kā tad tiks galā ar salauzu sirdi, un, un tas vilciens uh, tādā... Mm, pilnā jaudā. Pilnā jaudā ekspreses nesās vienkārši uz, uz, uz bezdibeni. Um, man bija tik ļoti jau palicis vienalga, eh, man bija pašnāvības, eh, gan domas, gan arī, gan arī mēģinājums bija. Mm. Eh, Balās dienām tur bija draugs blakus, kas, kas tā kā pamanīja, vai ne, bet jā, es negribēju dzīvot vairāk, nu, es neredzēju vienkārši jēgu. Un arī tāda lieta bija. Un tas smagākais tajā visā, zemākais punkts bija tāds, ka dzīvoklītī, kurā, kurā es Rīgā mitinājos, vienam jaunietim tika atņemta dzīvība. Es nebiju tas, kas to izdara, bet es turpat biju blakus, tas bija mans dzīvoklis, un man tik ļoti bija vienalga uz uh, sevi, un man tikpat ļoti bija vienalga uz uh, to, kas notiek ar citiem un man apkārt. Un uh, man bija vienalga. Tik, nu, cik, cik ļoti zem ir uh, kristi, ja, ka tev ir uh, vienaldzība. Tā ir viss nu, tāda sliktākā, ļaunākā lieta, un kam rezultāts bija šāds. Un, protams, es tur līdzvainīgs pie tā biju. Un, uh, pēc tās reizes uh, es sapratu, ka ok, uh, jāmūk. Uh, Jo mm, tā bija tāda lieta, kad es nesaskatīju sevī nekādu atbildību vai vainu vispār pie tā, kas ir noticis ar mani dzīvi. Man šķita, ka visi citi ir vainīgi šajā pasaulē. Valdība tur vainīga, tur tā draudzene vainīga, tur visi citi. Un es nekur nesaskatīju, kad arī mana vaina kaut kur ir. Man šķita, ka okay, viss uh, sākšu dzīvi no nulles, uh, aizbēgu uz savu sapņu zemi, uh, Spāniju. Un, uh, ne tik daudz, jā, es bēgu no kaut kādām nu, tām likumiskām kaut kādām sakām, bet uh, no. Nu, jā, šķietamās problēma cēloņi, ka te ir visas tās problēmas. Muki no sevis. muku no sevis, muku no visiem citiem. Un uh, aizmokot uz Spāniju, uh, iesākt dzīvi tur. Sākumā droši vien viss bija skaisti, vai ne? Nu, iesākums bija cerīgs, uh, bet uh, pēc kaut kāda brīža tu saproti, ka, uh, hei, ja tev ir sirds, sirdī ir uzsprāgusi bumbiņā, un tur viss ir vienkārši sagrauts kāds jauns sākums un kur tu aizbēgs. Nu, tas tu jau nevar aizbēgt no tām problēmām. Tu vari mukt kaut vai uz mēnesi. Tas, tas bardaks, kas ir tevī, tā šmuce, jā, jau grēks, jau, nu, tas viss ir viens, jā. Tas, tas, tas tev sekos līdz, nu, vienalga, uz kurien tu gribi. Un tas notika arī, protams, arī Spānijā. Es sapratu, ka hei, nu, sirds jau sāp tāpat. Un, un vienalga ir tas alkohols, un vienalga viss ir tas tā bezizēja arī tur. Arī tur, tur tādi paši bērnu brāļi bija zagām pa veikaliem pārtiku, un ne tāpēc, ka nebūtu naudas, nu, naudiņu sūtīja vecāki, bet to pašu ņēma vienkārši nodzēra, nu tādu dzīvoju uz ielas, nu, cik zem būtu, jā, nu, cik, es tik zem nokritu, saka, dzīvoju uz ielas. Un, un atkal, ne, ne tāpēc, ka nebūtu izējis, bet bija pārāk lepns, lai atzītu, kad uh, savas tās kļūdas. Un, uh, Un tā es tur arī um, maldījos par to savu Spāniju, un kaut kāds nepilns gads es tur, man liekas, ka biju, un es izlēmu, mm, ok, jāapciemo vecāki uh, zevno gadu, un uh, sagādāju, tā teikt, ķepiņās nepatīkamu uh, dāvanu Ziemassvētkiem, atgriežoties no lidmašīnas man sagaidīja uh, likumsargi, uh, uzlika rokdzelšs un ieslēdz cietumā, Rīgas centrā cietumā. Tā es rados cietumā, Un, um, mm, Pēc uh, nu, tur izmeklēšanas laiks, tur tā un tā, un pēc kaut kādiem trim, četriem mēnešiem man līdz tiesai izlaiž uz brīvām kājām. Man liekas, hei, ok, bija tas bijis. Brauc apakaļ. nē, <laughs> nē, bija uh, bija bijis cietumā, sapratu, ok, uh, šī tā dzīves vairs negribu dzīvot, viss tagad sākšu atkal visu no jauna, mainīšos un tā. Bet atkal, uh, ne tev sirds dziedināt, ne tev tur ir kaut kas darīts, sakārtots, ko, ko tu mainīsi, kas mainīsies. Ar, ar, nu, tas nav iespējams, ja tu ne, nu, neķeries tam klāt, un es to nedarīju. Un, uh, labi, sākumā arī atradu darbu, ne, pāris, pāris mēnešus, un sapratu, nu, ka aizvien jau sāp, lai arī laiks jau bija pagājis, un, un atkal alkohols. Es gāju soli sol tālāk, arī ar um, narkotikām iepazinos, uh, diemžēl. Un, uh, nu, tas ekspress aizvien jau turpat arī bija. Uh, gāja tajā pašā virzienā, kur viņš arī bija. Un, uh, un uh, tiesas dienā uh, mani, jā, man piespēja 12 gadus ieslodzījumā. Atzimta par līdzvainīgu, līdz, par līdzdalību slepkavībā. Un, turpat tiesas zālē. Diemžēl manai mammai redzot to, saslēdzu nakal ieliku ieslodzījumā, bet šoreiz jau ar, ar, ar 12 gadiem. Lūk, un, protams, nonākot cietumā, es sapratu, hei, ok, nu, nu kur vairs zemāk? Nu, kur zemāk? Zemāk vairs nav kur. Un tā labā vēsts bija tāda, ka es sapratu, ok, nu dzīvot es gribu tomēr, bet es saprotu, ka es nevaru tādā, tādā pat veidā turpināt šo ceļu, un kad, nu, hei, ir jāsāk kaut kā strādāt ar sevi. Bet, nu, un, un, un tas ceļš, kā iepriekš es biju, kad, ja, kad tu to kamolu neaiztiec un neim viņam garām, uh, Nu, tā teikt, nepakustina, ka tik tur nesāk <laughs> pūzens, jā, nepamostās, tas nestrādā. Nu, ir, ir jāuzlok rokas un tam jāķers klāt, jo, nu, tu var slāpēt to savu lietu gadiem. Un tāpat viņa mm, pūs tevī iekšā un, un traucēs tev dzīvot un vienalga līdīs kaut kā ārā. Tu var viņu pat aizmirst, bet, nu, ja tas nav saknē sakārtots. Un, nu, lūk, un, un kā tad tu pats sakārtos cilvēkam, uh, cilvēkam nav, nav nu, man, manuprāt, nav, tu nevari pats tagad no zila gaisa izdomāt, ot, jā, es tur tagad ņemšu un kaut ko sakārtošu. Tīpaši, ja, ja, ja lieta iet par tādām fundamentālām, gan vērtību lietām sevī, mm, gan, gan nu, kā tu sev izdziedinās sirdi. Nu, nevar. Nu, tas nav iespējams. Un, un tik daudz es arī, arī tajā laikā sapratu, nu, sapratu ok, jāmeklē, jāmeklē kaut kāda palīdzība pie garīga veida literatūras – mēs tā nospiedām, ok, 12 gadi. Lai gan nu, mēs vēl tiesājāmies, tur tā tiesvedība pirms gara un ilgi notiek. Bet es saprotu, laiks man ir daudz, ok, uzlie, uz, uzloku roku. Uh, Piedruknes un metos iekšā, es apņēmos, es izlasīšu visas garīga rakstura uh, literatūru, nu, kas, kas vien ir iespējams. Atskaitot, es sev apsolījos, to brīdi es nepakām neņemšu rokā Bībeli. Bija kaut kāds iemesls vai? Interesanti, nē. Tas bija atkal kaut kāds lepnības es, tas, jā? Nē, zini, uh, tas ir smieklīgi, uh, bet man tobrīd bija uzskats, ka bībeli ir sarakstījuši dzērāji krogā sēžot. Nu, tas skan pilnīgi, pilnīgs absurds, bet man toreiz bija tāds priekšstats. Un, un, un, un zin kā, parasti mēs teikt, uh, kad... Uh, nezinu, tur kāds varbūt bērnībā, bērnībā tev ir ar bībeli pa galu, tur daudzies, nezinu, zin kā, varbūt kaut kāda, nu, neforša kaut kāda pieredze, uh, no kristīgas vidas vai kā, un nebija man nekādas, ne, nu tā, nebija kaut kāda negatīvas, kaut kāda background, vai ne, kāpēc man būtu tādas domas. Bet uh, vēlns redz, viņš iemet to bultu tādu domu, jā, un tu dzīvo. Tieši un tā. tā tu domā, bet tā, tu tā domā. nav patiesība. Tā nav patiesība, bet tā, tā, tā, tajā brīdī tāda bija mana apņemšanās, bībeli nepakām lasīšu visu citu. Un tā arī sāku lasīt visus uh, austrumu filozofijas, hinduismus, daoismus, ezotērikas, psiholoģijas, visa veida šāda rakstura literatūru. Kā tu viņu dabūji? Cietumā biblioteka tas Jā. ir viens, kur ir pilns ar šādām lietām. Plus, nu, akal es gribu teikt līdzīgi kā tiem to draugu piemēru, nu, nu sātnēcēs zinu, kurā brīdī ko piespēlēt, lai tikai novest tevi no ceļa nost. Un, un tas bija pārsteidzoši, bet arī, arī tajā laikā pie manis nāca pašas tās grāmatas. Man pat sūtīja no, tur, no, no, no, no citām zemēm, ne, it kā nepazīstam cilvēku, bet kaut kur kaut ko padzirdējuši. Es, nu, tā, nu, tas bija maldu mācība tipa literatūra, bet viņ, viņas bija daudz. Un, uh, protams, tu, nu, es visu to lasu un tu saproti, kad Jā, tas, tā informācija skan garšīgi, viņa izklausās garšīgi, bet uh, viņa saknē nu, kaut ko piešpaktalē, kaut ko pamaina tevī, jā, eh, bet viņa neveic fundamentāls tādas uh, izmaiņas tevī. Ja? Un, uh, tā kā vēja ar brillēm, ja? nu, kinda, <laughs> ja tā drīkst teikt, jā, kaut kas tam līdzīgs. Un, um, uh, un tā laiks kaut kāds gāja, es jau, man liekas, cietumā kaut kā trīs gadi bija pagājuši, un uh, Un, uh, un tad vienā, vienā dienā, um, kā, kamēr durvīm uh, restēm atveroties, tur uh, nu, vienības priekšnieks viņu piedāvāja iet uz kristīgiem pasākumiem, kas cietumā notiek alfas kurs tāds, nezinu, zini, jā, jā. kas ir alfas kurs tiem, kas nezinu, tas tāds īs 12 nedēļas šķiet kurs, kur nu, tāda pamata lietas un sapratni par uh, par, par Dievu pastāst. Un, un, un tā tad nāk kalpotāji no, no, no ārpasaules. Un, Un piedāvā, vai es negribu iet. Un es saku, nē, viennozīmīgi, nekad es nespēju kāju kaut kādā tādā pasākumā. Bet man kameras biedrs, viņš laikam bija bijis tajā pasākumā. Viņš, viņš man saka, hei, klausies, nu dāj, ejam, tur viņi nāk ar savu ēdienu no brīvības. <laughs> nu jā, tā ir smieklīgi, nu zin kā, nu večiem tā ir tas ēdiens. Uh, Ir īpaši uh, cietuma vidē, kā, kad uh, tur bija mīlestība nāk caur vēderu. Jā, vai kā tas bija? Katrā ziņā tas bija pietiekuši stiprs arguments. Es domāju, ē, ok, labi. Uh, um, ēdienu dēļ, nu, burtiski, vai ne? Mm, es piekrītu iet. Nu, lūk, un uh, tā tad uh, sāk iet uz to alfas kursu, un uh, nu, tur, principā, sākās lietas. Mm, uh, tur bija divas slavētājas, un abas spēlēja ģitāru. Un pēc tam uh, mazajās pārunu grupiņās, uh, kad sadalās pārunā dzirdēto un, un, un, un tas, um, šo, šodien es varu teikt, māsas sēž man blakus, ja, un, um, un, un man bija sapnis iemācīties ģitāru spēlēt. Un es kaut ko sāku tur runāt par tām ģitārām, prasīt kaut ko tā un šitā, un, un saku, nu jā, ka tas mans sapnis. Un, un tās dāmas saka, nu, lūksim Dievu par to, lai tev sapnis piepildās. Es pie sevis tā, jā, jā, lūdziet. <laughs> nu, es tam neticu, nu, bet nu, mhm. mm -hmm. dariet, kā Jūs grib. palūdzat to. Jā, jā, jā, jūs palūdzat. Un viņas aizlūdz un, un viss, un tas auskurs beidzās, kaut kāds laiks atkal pagāja. Un, un ieslodzījumā cietumā tā tad viena kapelāna, Ivača Kutāna, tāda, viņa, viņa tobrīd bija saņēmusi aicinājumu no Dieva, ka viņai jādabina tāda kristīga programma tieši večiem cietumā. Un, uh, un sanāca tā, ka uh, uh, viņi man uzaicināja noklausīties prezentāciju par, par to programmu, kas, nu, kas tur būs, uh, kādas uh, mācību vielas un, un kas. Un, un visi ieslodzījumi 12 cilvēki tikai var, var tikt uzņemti uh, tajā programmā. Un, un tobrīd gandrīz no 2000 ieslodzītiem visā centrālajā cietumā 12, nu, tas tāds piekritīs uh, maz iespēju, ka, nu, ka tieši tu. Uh, Bet kaut kā jā, viņi man uzrunāja, un es tagad aizēju uz to prezentāciju, klausīties. Eh, nu, viņi stāsta, tur būs nu, tur vecā derība, baznīcas vēsture, nu, tādas lietas, kas man tobrīd pilnīgi neinteresē. Un tā viņi saka, bet uh, trim eh, izredzētajiem, ja tāda drīkst teikt, būs iespēja mācīties spēlēt ģitāru. Un man tas tāds pirmais, tāds, ko? Un, un, un es saku, ok. Eh, es esmu gatavs nest, teikt, upur klausīties visas tās eh, lietas par, eh, par ticības tēmām, kas man tobrīd šķita muļķības. Es, es saku, es, es darīšu visu, lai tikai es varētu tikt mācīties spēlēt savu ģitāru. Nu, lūk, un pagāja izbrīdis man uzņēmtai programmā, un uz to brīdi es biju pirmais čalis izmeklēšanas cietumā, visā centrālajā cietumā, kam bija atļauts turēt kamerā ģitāru. Wow tas ir wow, jo līdz tam uh, nebija nevienam tādas uh, tieši izmeklēšanas cietumā atļaujas vispār, tas bija kāds nonsens. Uh, es stiepu to kameru, tur visiem apsargiem brīnums notika, ne? <laughs> tas ir pirmais, jā, uh, tas ir pirmais tāds uh, mega brīnums, es, protams, atcerējos to lūkšanu, uh, tas bija pirmais brī, brīnums, ja es uh, pēc tam saviem čomiem, nu, zvanot, uh, Nu, ieslēdzīju, saku, hei, man, man, man cietumā sapņi piepildās. Nu, Diez ko par mani tur domāju to brīdi, bet, bet tā bija neiespējamais, tā bija iespējams. Un es atceros to lūkšanu, un tas bija pirmā lieta, principā, kas kaut kā sāka kaut kā šķobīt ne, manus, nezinu, maldus vai mūrus par, par ticības kaut <laughs> kādām tēmām. Un, un tas, un šodien es tiešām varu teikt, ka Dievs izmantoja burkā, šo ģitāru kā burkānu, lai sāktu nu, vest mani pie viņa. Un uh, es sāku ar interesi mācīties. Uh, tiešām tur nebija variants nemācīties. Uh, tur bija striktāk nekā, nekā augstskolā. Uh, um, katru dienu uh, visas tās lietas es, es tiešām mācījos, klausījos. Un, un, uh, es tajā programmā sabiju gandrīz trīs gadus. Un tas bija garš ceļš, uh, kura laikā nu, patiesi Dievs bija tas, kas mainīja manu sirdi. Uh, protams, caur uh, vārdu uh, gaismu, uh, caur dažādām šīm te nodarbībām. Um, Dievs bija tas, kas tīrīja, mainīja, caur visu to nāca tas pārvēršanās tāds laiks, kad es saskatīju beidzot to, kad, hei, nu, tā jau ir mana atbildība bija par visu to, kas, kas tā kā notika, ne jau, ne jau kāda cita, ja? tā tad, nu, tāds fundamentāls pārmaiņas manī uh, sāka notikt, protams, caur, caur tām vērtībām, ko Dievs ir ielicis, ko, ko Jēzus mācīja, tas, nu, pamazām mainīja tās manas nepareizās vērtības. Jā. Un tu teici, tur bija daži izredzētie, vai kādus citus arī tur mainīja cilvēks? Bija tā, ka arī tu redzēji, ka citos kaut kas notiek? Tur viennozīmīgi tajā programmā Dievs darbojās. Jā, visur, visur viennozīmīgi, jā. Tur bija daudz pārmaiņas, gan, gan līdzcilvēkos, gan kameras biedros. Tas viennozīmīgi Dievs tur strādāja. Viņš tur <laughs> bija. Nu, lūk, un, nu, jā, un arī mana pirmā lūkšanas pieredze sākās tur. Es, jā, Es atceros, es vēl ne, nevarēju lietot vārdu dievs. Es nu, nevarēju paņemt to vārdu. Tā. Man bija augstākais spēks vai saprāts kaut kā pirmās lūkšanas, jā, un es uh, mēģināju nu, nu kā, jau, kā jau tu sāc lūgt, un ne, Dievs, ja tu esi, nu, parādi sevi. Un, Un tā mana pirmā lūkšanas pieredze bija, wow, es jūtu, ka tiešām es jūtos jau uh, vieglāk, ka kaut kāda nasta no manas sirds uh, jau tiek noņemta. Uh, un, un es biju pārsteigts, ka, wow, nu, lūkšana strādā. Es tiešām, man, nu, ja tu no sirds to dari, tas nevar nestrādāt. Un, uh, un, un es gāju vēl, un uh, man ticība sāka augt no dienas uz dienu. Tur bija daudz brīnum lietas, kuras man nebūs <laughs> laiks eh, pastāstīt, kas notika tiešām, eh, kur Dievs ir strādājis. Un, eh, un kas notika, es jau biju lecam uz priekšu. Es jau gandrīz biju seši gadi pagājuši, kopš es biju ieslodzījumā, un aizvien tiesvedība vēl noritēja, lai gan viņa jau tuvojās savam finālam. Un es jau biju, ok, es jau biju pieņēmis, Dievs, tu esi, es tev ticu fundamentāls pārmaiņas manī, ko Dievs bija veicis, protams, caur grēknožēlām. Un, nu, bet man, man iztrūka tāds pēdējais tā teikt, posmiņš, es nevarēju saprast, kam man Jēzus ir vajadzīgs, kāpēc man caur Jēzu Kristu kaut kas. Nu, kāpēc man starpnieks ir vajadzīgs? Ja man ir attiecības pat taisno Dievu, es nevaru saprast, kā man ir starpnieks vajadzīgs. Lai gan, nu, jaunā men visam, kas ir, ko, ko Jēzus teica, es tam ticēju, bet, nu, nevarēju saprast to starpniecības nozīmi. Palika vēl jautājums par Jēzu, ja? Jā. Tāds. O, jā, un, un tad... Uh, vienā no šīm nodarbībām kārtējo reizi šīs kapelāna mēģināja man skaidrot jēzus nozīmi. Uh, viņi tos, uh, es, es, es biju spītīgs, tāpēc tā bija kārtēja, kārtējas skaidrojuma mēģinājums. Un viņi man to caur līdzību uh, tātad, stāstīja. Viņi, viņi sev vārdi bija šādi. Edgar iedomājās, ka tagad attaisās kameras durvis, iedomājās, tur stāv cietuma priekšnieks un viņam rokā ir balta papīra lapa, kurā ir Rakstīts, ka tu esi attaisnojis, ka tu esi brīvs, ka tu vari iet ārā. Ah, viņa to teica kā līdzību, ah, lai paskaidrotu jēzus nozīmi, kuru es to brīdi nesapratu. Es uztvēru to, ka viņi to burtiski saka. Ja. Bet, ah, nu, lai pastāstītu, varbūt, ka, kā pēc tam, kur man nāca šī izpratne, ja, tad, tad kā, kad tas, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta, nomirdams par, par mani, par tevi, par mūsu grēkiem, ja, tad, tad tikai caur viņu mēs varam būt taisnoti, būt brīvi no grēka važas, varas, taiskaitā no cietuma garīgā, prāta cietokšņiem un cietumiem, kuros mēs ikdienā pasaulē dzīvojam. dzīvojām. Nu, cerams, neiemaldamies arī jaunā. Neuzceļam jaunus, jā, ceram, ka neuzceļam, jā, bet, Un tātad tikai caur šo jēzus upuru un attaisnošu dokumentu es varu būt brīvs. Un tas man pēc tam tikai nāca tā izpratne, bet uh, uz to brīdi es uh, nospēju, ka viņi to saka burtiski. Un es viņai, es viņai atbildēju, saku, Ivet, klausies, nu, tas nemaz uh, nu, nav iespējams, ka es tagad būšu brīvs, uh, jo uh, Uh, nu, likumiski tur uh, nav tik būtiski, bet uh, tā tiesvedība jau tuvojās beigām, un es gaidīju, kad spriedums stāsies spēkā. Nu, attiecīgi, juridiski tur bija maz, maza, mikroskopiska kaut kāda iespēja, ka kaut kas varētu nu, vispār tāds notikt un mainīties. Jā. Un, un otra svarīga lieta, uh, man, man bija tādi ļoti augsti tādi paštaisnības, uh, mm, kā lai viņus nosauc, mm, rādītāji kvalitātes standarti sevi un pret sevi. Es biju pats sev tiesnesis un es pats spriedu, kas... Kāda taisna tiesa Kāda būs, taisna jā. tiesa man, ja? Tas vēl bija, vēl nebija atlaids to, ka <laughs> Dievs ir vienīgais tiesnesis, ja? Šodien es to saprotu, bet tobrīd es, es biju tas sev tiesnesis. Un es nevarēju sev piedot. Man bija palicis, ka es nevarēju piedot sev to, ko es esmu sastrādājis. Es jau biju piedevis atlaides, mēģinājis izlīdzināt ar, ar visu pārējo pasauli, kur man nebija problēma, bet es nevarēju piedot sev. Un es uzskatīju, ka pat ja kaut kādā veidā uh, kaut kas tāds notiek, es ārā neietu. Jo mans iekšējais standarts teica, nē, tu neesi pelnījis. Nu, tev ir jāsēž līdz galam, visus tos savus gadus piespriestos. Un, protams, es saprotu, ka tas neattaisnoja man arī tādā gadījumā, bet es nepieļauju kaut kādu žēlastību pret sevi. Lūk, tā saruna beidzās, pagāja kaut kādas pāris nedēļas, kā šodien atceros, tas bija 10. augusts, 17. gadā šķiet, jā Un es sēžu kamerā, zīmēju kaut kādu plakātu, tur attaisās kameras durvis. Nebija cietuma priekšnieks, bet uh, bija apsargs. Uh, viņš nosauca manu uzvārdu un saka, uh, ka es esmu brīvs. Es krāju mans un es varu iet ārā. Labais, man liekas. um, uz to brīdi man tā informācija, ko viņš pateica, bija kā, kā ūdens pīlē, pīlē. Pilnīgi notek nost un neaizķerās. Un es viņam saku, jā, jā, ko tu gribi. Um, Viņš uz mani skatās un saka, nu, tu esi brīvs, gravā mans un uh, viss ejam. Uh, Ziniet, kā par šiem nu, gadiem. Jā, kā... nu, par šiem gadiem, uh, lai saprastu, ar tiem apsargiem izveidojas diezgan familiāras attiecības. Un, un es tā nu, zināju to apsargu labi, un, un es viņam, um, es viņam saklauju, jo tu joko, nu šis nav labs joks, ar ko joko cietumā. Ne? Viņš tam skatās uz mani, nu, redz, ka arī man tā reakcija nav normāla, nu, tipiska. Viņš, viņš prasa, kas nu, tev tā nav jāiet ārā. Es saku, nē, man nav jāiet ārā, kādā sakarā. Uh, un es ar savu neticību pārliecināju viņu, ka <laughs> varbūt ir kaut kāda kļūda notikusi. Un šis tagad aiziet prom. Uh, pēc brīža atnāk apakaļ, <laughs> viegli aizkaitināts. Viņš saka, klausies, nu, nav nekādas kļūdas, uh, viss ir kārtībā, krāvā mans, dāj, uh, tas brīvs. Um, Es tevi nevaru, met ārā. es, nevaru, es nevaru ne tev nodot vārdos uh, tās sajūtas. Tas nav uh, iespējams, kā es jūtos. Man nav vārdu. Bet tas, kas notika, bija copy-paste tai sarunai, kas notika uh, Ivetai skaidrojot man par jēzus nozīmi mācmatā. Un uh, pēc brīža es skraidīju tur pa kabinetu, uh, bļaudams, ka Jēzus dzīvs un uh, ka viņš ir un, un, ka, un uh, ka es sapratu. Uh, nu, tas bija tāds atzīšanas uh, moments. Un pēc pāris stundām es tiešām biju uz brīvām kājām. Labais. Un, uh, ja tu man jautā, zini, kā varētu spriest, nu, kāpēc Dievs parāda tādu žēlstību, bet uh, es, es, es to saprotu tā, ka Ah, Dievs, Dievs, Dievs caur to ah, man parādīja, ka ah, hei, viņš ir piedevis. Un kad nu, tu neesi tiesīgs, ja es tev esmu piedevis, tad tu neesi tiesīgs nepiedot sev. Un ka tev ir laiks piedot arī sev un atlaist to. Un tā bija augstākā mērā žēlastība, ko Dievs parādīja. Es to nebiju pelnījis. Jā, es to nebiju pelnījis. Un, protams, tur ir nu, savs juridiskais skaidrojums, kas bija, kas bija apakšā, bet uh, vienalga tas bija brīnums. Tas uh, bija brīnums. Un, uh, nu, lūk, bet, uh, un, jā, kopš, kopš tā, uh, mums ir maz laiciņš, kopš, kopš tā es biju uz brīvām kājām, un uh, man sākās uh, jauna dzīve uh, ar, ar, ar Dievu, ar Jēzus Kristu uh, un ar visām dievu brīnumdarbiem, kurus jau kādu pieskaršos, bet svarīga lieta, es par to pieskāru, pieminēju jaunībā to dievu pieskārienu. Un visu, jā, kā es teicu, visu šo te 11 gadu periodā nekas līdzīgs nebija. Līdz brīdim, kad tai cietumā bija alfas kurs, un mēs tur sastājāmies aplītī, un notika aizlūkšanas. Un es pats pat neko nelūdzu, es vienkārši stāvēju. Un tā bija otrā reize manā mūžā, paiet tiem daudziem patsiem gadiem, kad es sajūtu to pašu sajūtu. Tas pats raksturs. To nevar sajaukt. Tas nav, tas ir neatkārtojami, nesajaucami, pārāks par jebko, ko pasaule var piedāvāt. Un, un, un tas ir tik svarīgi, ka tas man, jo tas bija apliecināts, ka tas notika kristīgā pasākumā. Ja? Nevis tur lasot kaut kādas ezotērijas vai nezinu, sazin, ko, kas nestrādā. Sirdi man mainīja Dievs, Kristus. Bībeli, ja, par kuru es <laughs> uzskatīju to, ko es uzskatīju. Ja. Neviena cita tā literatūra nespēja mainīt fundamentāli to, kas, kas, kas sāpināts, kas salauzts, kas sagrauts. Nevienām citām grāmatiņām, es teikšu tā, nu, nu nav tās vāras, nav tā spēka. Bet Dievvvārdam Bībelē ir. Un tas ir tas, kas dziedina sirdi, spēj mainīt, spēj salabot, spēj dot jaunu perspektīvu, jaunu sākumu, visu atjaunot, uzcelt no jauna, dot otru iespēju tāds ir Dievs. Tas ir tas, kāds ir Dievs, kā, kā viņš darbojas manā dzīvē. Un, un viņam vēl ir redzams, cik brīnišķīgs plāns bija. Viņš tev iedeva to sajūtu 12 gados, jā. jo viņš zināja, jā. kad viņam vajadzēs. Jā. Uh, Dievam ir katram, priekš katra plāns, īpašs plāns. Jā, jā tas, Amen. tas, tas ir, jā. Un, uh, Un es sāku jaunu dzīvi. Un viss turpmākais, kas manā dzīvē notika, ir liecība, par ko es, par ko es varu, varu liecināt. Ja? Gan, gan, gan par to, kā, kā darbiņu. Ja? Nē, es atradu darbiņu, darbiņš atrada man, mani. Jo, paldies, neatceros kādam brālim, kas man iemācīja paļauties un izaicināt savā ziņā Dievu ar viņa apsolījumus. Viņš savā vārdā ir devis daudzus apsolījumus. Un, un es pie sevis nospiedu, ok, nu, es jau neko neriskēju. Nu, Dievs savā ziņā riskē. Nu, proti, uh, es domāju, labi, es paņemšu apsolījumu, ko Dievs ir teicis, un uh, lūkšu par to, lai tad Dievs uh, parāda to un piepilda uh, nu, manā dzīvē. Man nav riska, bet man bija interesanti, uh, nu tā teikt, pārbaudīt to. Un, un tā, tā rakstvieta bija mm, par to, par tiem putniem, kur Dievs... Uh, pasties, kā, kā Dievs rūpējās un gādā par, par putniem, ne viņa sēja, ne viņa pļauja, un, un um, pasties, kā puķis pļāvā, Salamans savā godībā nav bijis tā tērts, un cik daudz vairāk par mums, ja, tā tad uh, Dievs uh, rūpējas un zina, kas mums visai kā ir vajadzīgs. Un es to rakstēt paņēmu, saku Dievs, hei, nu, tu redzi, man viss no nulles jāsāk, uh, un lūdzu palīdz. Un tā arī bija darbu man zvanīja, piedāvāja dzīves vietu. Man zvanīja, piedāvāja, es viņu neatradu sludinājumā. Jā. Dievs redzēja visu, kas ir vajadzīgs, un viņš man to deva. Tāpat arī uz draugu viņš mani aizveda, jā, kuras es vien esmu, un, un es zinu, ka tā ir mana vieta. Jā. Un, un arī visu turpmāko sievu. Tā ir liecība, kā es, kā es nonācu pie, pie savas mīļās sievas. Tas ir tā ir liela liecība. Ne? Tieši tāpat man uh, svētdien meitiņai gadiņš būs. Arī tā ir liecība. Uh, Skaisti. Visas lietas manā dzīvē, uh, kas ir pēc tam, ir, uh, ir liecība par Dievu, kurus varētu liecināt. Un, un, un Dievs atjauno, Dievs dod vairāk nekā mēs varam iedomāties un, un spējam vispār saprast. Vispār. saprast. tā kā nu, tas tā pārskrienot pāri, jā, jā, jā. gods Dievam. Un, uh, Brīnišķīgi. Tā bija. skaisti, ļoti skaisti. Un, un man tikai nāca tāda, jā, kad redz, cik mēs uh, dzirdam jā, kaut kādas lietas, un mēs to paņemam un nesam visu mūžu līdzi nepareizās lietas no, nu, ne jau nepareiziem cilvēkiem, bet cilvēki, kas dzīvo tumsā, vai tā ir maiticības, vai tās ir kaut kādas bultas vēlne, jā, kas iesējās, nu, kad vat, kaut kā dzērāji sarakstījuši kaut ko, bet, bet, jā, bet ja mēs arī kā atkal otrs variants bija kā šī, kas palīdzēja tev skaidrot Dievu vārdu alfā, ka viņu pa, arī pasludina, vat, kas var būt, un tieši tā arī notiek, tā kā mēs vairāk varbūt jāfokusējas to labo, pasludināt tiešām savās dzīvēs to labo, rādīt to labo, lai sežās cilvēkiem apkārt mūsu mīļiem tās labās lietas galvā, jo vēlns jau darbosies un jauks visu un postīs, bet mēs varam būt tā salstā gaisma, un stāstīt, dalīties, kā tu paldies, ka atradi iespēju atnākt Edgars un dalīties savu liecību ļoti spēcīgi, stipri. Es ticu, ka tur vēl būtu vēl ko stāstīt un stāstīt, bet Dievs ir labs. Un, un jā, arī tu, klausītāji, vēlēs varbūt padalīties savu liecību, droši vari mēģināt sazināties ar Radio Mariju Latviju un, un meklēt mani Edgaru sarunāsim laiku, jūs droši varat padalīties arī savām liecībā, kā, ko Dievs darīs jūsu dzīvēs. Jā, paldies Dievam, paldies jums, ka jūs klausties, paldies, ka jūs atbalstat, ka mēs kopā tiešām varam nest kaut ko labu, katrs kā mākam, kā saprotam, kur esam, un jā, lai Dievs jūs svētī, pasargā, un, un, un lai notiek tikai labais vairo labo, un jā, paldies, Edgar, vēlreiz tev. Paldies tev, jā. jā, uz tikšanos Liepājā, <laughs> un varbūt vēl šeit kaut kur,